Rekao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam Svi moji sljedbenici će ući u džennet Osim onih koji to ne htjednu Neko reče Ako to neće Allahu poslaniće Ko se bude pokoravao Taj će ući u džennet Ako mi se suprostavi Taj neće ući Odgovori on الحمد لله بجلال وجهه وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد الله يشن جنشانه كقوة تستر يتربسه vezane za islam i uopšteno za naš život. Ukazuje nam je na važne činjenice kojih moramo biti svjesni. prilikom našeg rada ili života uopšteno na ovome svijetu. Od toga je prvi princip da čovjek mora znati. Jer nema rada nikakvog bez znanja. Ili rad bez znanja ne vrijedi. Može biti jedno obično lutanje. I zato kažu, mislim Allah fa'alam pa znaj. To ti je prvo što moraš. Upoznaj stvari. Šta valja, šta ne valja, šta je dobro, šta nije dobro i tako dalje. Fa'alam ennehu la ilaha illa Allah. Znaj da nema drugog istinskog Boga osim uzvišenog Allaha Đelešanu. Dakle, i tu najveću činjenicu moraš prvo znati pa i onda primijeniti. I mi znamo iz istorije, a o tome nam govori Islam uopšte, uopšteno, bilo u Koranu ili u Sunnetu, kakva je bila posljedica znanja onih koji nisu radili po pa tome znanju. Dakle, prvo je znanje, a drugo je rad po pa tome znanju. Jedno bez drugoga ne valja, pa tako nije u redu onaj koji zna, a ne radi po tome, niti je u redu koji, onaj koji hoće da nešto da radi, ali ne zna kako treba da radi. I vama je poznato tumačenje ajeta iz suratul Fatiha gdje Allah Želešanu kaže gajri magdubi alejhim volat dali upućuje nas kako ćemo, kako ćemo mu doučiniti kako ćemo mu se obratiti i najveći cilj čovjekom jeste ihdina sirata mustaqim da nas Allah upuri na pravi put da on bude sa nama zadovoljan kako će biti sa drugim ljudima to je to je drugorazredno nije najvažnije je hater što kažem da nas uputi na pravi put koji je to put? Put onih kojima je dao svoje blagodati. A nije to put onih koji su na sebe izazvali Allahovu srđbu, na koje se Allah rasrdio, niti put onih koji su zalutali. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam to kaže, gajri magdubi alaihi, oni na koje se Allah je zašanu rasrdio, to su židovi. A oni koji su zalutali, to su kršćani. Zašto? Zato dakle, što židovi su znali, ali nisu htjeli po tome da radi. Kalu se ana wa asajna. Isto ko što šeitan je rekao. Odgovoriše, čujemo, ali smo asije Bože. Ne umljubila. Toliko su njihova srca otvrdla. Kamenog srca. Kad je Muza, ali i salam, jedan od najvećih vojskovođa i velikih poslanika, on ulazmi mi na Brusul kad im je rekao, idemo, pobjedit ćemo sigurno, Allah mi pobjedu obećava. Idemo, slijedite me. Šta su, šta su mu rekli ti ljudi? Kažu, idheb ente wa rabbuk. Idi ti i tvoj Bog pa se borite sa katila. Inna hauna kaidun. Mi ovdje sjedimo. Džaba taj nije, nije koristio, to znanje kod njih nije vrijedilo i zato se Allah na njih rasrdio. Nije kod njih to znanje preporod izazvalo jedan od najvećih poslanika, jedno od najboljih znanja, to je znanje vjere, ni jedno ni drugo nije koristilo, zato to nisu valjali, ne A drugi, etbalun, kršćan. Šta je sa ima? Oni su htjeli da rade, ali nisu znali kako da rade. I šta se desilo? Zalutali jednostavno. Kao onaj koji ide u tamnoj noći, ništa ne vidi, nema, u zase? svjetljivku, i ne ima ono čime će osvjetljavati svoj put, normalno da će zalutati. Ne vidi kuda oda, kuda ide. Tako se desilo sa njima. Dakle, prvi princip jeste princip znanja. I to Allah je lešanu ubraja u najveće ibadete. Znamo da je prva riječ bila ikra, uči, spoznaji, saznaji. Ali čim nam je Allah, znamo, naredio da učimo, rekao nam je i način kako da učimo. Da, to znanje bude u ime Allaha. A ne u ime kao u ime šeitana, u ime svega drugoga ima Allaha. Ne. Samo u ime Allaha. Bismi rabbik. Što kažemo bismillah. U ime Allaha. I zašto prilikom svega spominjemo bismillah, kažemo u ime Allaha. Da se podsjetimo na, na taj jedan veliki princip. Zato to učenje bude u ime Allaha, jer ima Onih koji uče, ali zalutaju opet. Ne vrijedi im to znanje. Zašto? Zato što nije bilo ime Allaha. A zašto u ime Allaha? Zato što te on stvorio. Allahi halak. Roditelji naši, imamo velike dužnosti prema našim roditeljima, to znamo, je tako? Zato što su se potrudili oko nas, zato što nam daju, zato što nas vole, zato što, zato što, zato. Sve znamo šta je. Ali Allahov hak je veći jer on je stvorio i naše roditelje. I naše roditelji nisu odlučivali kakvi ćemo se roditi. Koliko ćemo znanja imati, koliko ćemo napake imati i kako ćemo živjeti i sve to. Allah odluči. Njegov hak je puno veći. I zato uči u ime gospodara tvoga koji te stvorio. A onda to znanje kada bude u ime Allaha وإن الله بعثرة عبادتهم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل Allah lehu tariqan ila al Ko se uput jednim putem, tražeći nauku, Allah mu olakša put do dženneta. Dakle, među najvećim ibadet ima taj ilm u ime Allaha kada je. Zatim rad po tome ilmu. E fe men kane ala bejinatin min rabbi. Ja jasan znak, jasan dokaz od Allaha Đelešanu. Zašto to radiš? Radim zato što mi je to Allah odredio. Zašto klanjaš? Klanjam zato što mi je to Allah odredio. Zašto se žrtvuješ na Allahovom Đelešanu u putu? Ko ti je dao to pravo? Dao mi je to pravo uzvišeni Allah Đelešanu. Gdje piše to da ti imaš pravo da se boriš, da se žrtvuješ, da svoj život daješ na Božijem putu, na svoj imetak daješ svoje vrijeme, gdje ti to piše? Piše u Allahovoj knjizi, Kur'an i Kerimu, koji je on, na koji je on stavio svoj pečat. Što mi kažemo u našem urfu, u našem aljetu čovjek se jel da potpiše na svoje pismo. Allah je stavio svoj znak na Kur'an, a to je ta mođiza kur'anska. Dokaz ja da je to došlo od Allaha, da nije moglo doći sa druge ili treće neke strane. Zatim rad po tom znanju. Najveći ibadet. I nakon toga, nakon ta dva velika principa, koji znači praktično šahadet. La ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. To je ilum i to je rad. Kako to zaključujemo? La ilaha illallah znači priznajem, svjedočim da nema drugog Boga istinskog koji je za, zaslužan da se obožava, da se za njega živi i umiri osim Allaha Đelešanu. To je la ilaha illallah. Dakle, sve što mi dolazi kao islam to prihvatam. To je znanje. Muhammedu Rasulullah, Muhammed je Allahov Rasulullah, što znači ono što je to on radio i ja to radim. Slijedim ga u tome. Rad. Jer on je došao da pojasni Kur'an, da pojasni Islam, da Islam ne ostane teorija, nego da bude praksa. Da ljudima dokaže ljudi koji sumnjate u to. Jedno pametnima ima da razmisle i mogu zaključiti. A drugi još dodatni dokaz tome te mislim pametnina jeste ova moja praksa. Da ću uspjeti u tome i uspio je. A glupi zaglupe nije džennet. Glupi samo slijede. Koga slijede? Slijede ono ološ slijede one šeitanske puteve koji se spominju u hadisu Rasulullahu sallallahu alaihi wa kažu kaže ala resi kulle tarikin šeitan znate jedan je pravi put a drugi puteva je puno i na tome na tim drugim putevima na svakom od njih stoji šeitan poziva u to nekoga će preko muzike nekoga preko preko njegovih strasti, nekoga preko položaja, nekoga preko dunjaluka, na razne načine šeitan ispituje gdje si slab, da tu uspije. Kad si slab, da tu uspije. I zato nas Allah, zato i daje ovaj islam danas, ne samo ojača, nego i da nas sačuva s druge strane od svih loših šeitanskih utjecaja bilo od ljudi i džina. Nakon onoga šehadeta, iluma i rada po tome, moramo da znamo neke principe koji su vrlo važni u našem svakodnevnom životu. A to je ono što je Resulullah s.a.v. govorio svojim ashabima. Mi znamo da u islamu nije ništa propušteno, a da o tome islam nije rekao svoje mišljenje. Ovo valja, ovo ne valja. Ovo radite, ono ne smijete raditi. O svemu je Islam progovorio. Tako spominje se u Sunnih U početnim poglavljima toga u prihvatljivom hadisu se kaže da je jedan židov rekao ashabu Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem svemu vas je naučio vaš poslanik a on mu odgovara kao ovaj to Hoće drugim riječima da mu kaže u islamu vašem o svemu se govori. Kako to? A onda mu kaže jeste. Naam. Hatel al Čak da ti je naučio kako će mu se čistiti. U najmanje sitnice nalazi opisuje. Ništa nije napušteno. Ništa nije propušteno u ovoj vjeri da ne kaže. I tako je Resulullah a.s. govorio o najmanjim sidnicama i detaljima, a kamoli o stvarima koje se tiču ummeta, života našeg cjelokupnog. Tako je od toga jedan veliki princip koga moramo biti svjesni. A to je, nekada čovjek u svome životu ili u životu cjelokupnog ummeta, jer kao što mislimo za sebe, mislimo i o našem ummetu, o, cijelo, cijelokupnom ovom narodu muslimana, o muslimanima uopšteno, ko što Ibrahim a.s. dovočini čini kada je napravio kjavu, Rabbena gfirli veli vali ideje volel mu'minin. Bože oprosti meni, mojim roditeljima, volel i svim mu'minima, svim vjernicima. Dakle, mislimo da tome umetu. Tako je Rasulullah ali sada sada. ćemo u našem životu, ko što reku, i u životu umeta na neke probleme na neka pitanja koja na prvi pogled nam izgledaju nerješiva. Naći ćemo među ulemom muslimana oni koji kažu ovako, drugi kažu ovako. Može se i ovako, može se i ovako. Sve je džajs i onda propisi sami kao propiti gube svoju važnost. Što navode kao primjer kod jednog nedoučenog učenika koji je htio što prije da postane profesor prije vakta pa došao je među jedan narod i kada su ga ovi pitali on je govorio u tome se lema razišla u tome je razilaženje u tome je razilaženje kad se neko od ovih dosjetio kaže pitate ja kaže o tevhidu je doći kad su pitali, on naviknut na ono kako govori prije, kaže, u tome ima razilaženje. Kad to je vidno, će mu se radi, se i tako dalje. Nije to rješenje. kaže da u svemu ima razilaženja, ali je li svako razilaženje ispravno? I šta je naš stav? Kakav treba islamski da bude naš stav prema tim razilaženjima? Kako da se postavimo? I u najmanju ruku da budemo rahat, da znamo šta treba da radimo, šta ne trebamo da radimo. Ako se ostave propisi tako da vise, da bude, hajde, jedni kažu ovo, drugi kažu ono, treći kažu može i ovo, a opet ćete naći nego ako ode u, u krajnost, pa može i to, onda može svašta i onda šarijat nema svojih granica. Onda se može svašta. Jer ćete uvijek naći nekog ko kaže i ovo, nekog ko kaže i ovo. Kako uzeti, za koje principe uzeti na koji način i kako postupati u takvim dodatnim situacijama. U tom pogledu, mnogi su ajeti i hadisi. Ovdje nećemo ih nabrajati, nego ćemo napomenuti neke da vidimo sa jedne strane kako nam Islam daje rješenje na ta pitanja i s druge strane kako mi treba da postupimo u njima, a to je pitanje razilaženja. Kao taj princip i rješenje njegovo naći ćemo u suratu Nisa između ostalog. Suratu Nisa poglavlje sura kuranska koja je dobila ime po tome što se žene u njoj spominju pa kaže suratu Nisa sura poglavlje o ženama žene žene u toj suri nisu glavna tema o kojima sura govori sura govori o tri bitne stvari i zato su tu suru nazvali i drugim imenima. Suratul Nisa se zove suratul Mučtema. To je sura koja govori o muslimanskom društvu. Govori između ostalog o unutrašnjem uređenju muslimanskog društva, govori o odnosu muslimana prema njihovim neprijateljima, govori o odbrani muslimana. To su tri bitne činjenice, jel tako, vezani za opstanak. Prvo, kada govori suratul ova, sura o društvu islamskom, govori o ženama. Zato što radi žena mnogi problemi nastupe među muškarcima isto tako, ako se ne slažu. Da su najbolji ahbabi, ako im žene nisu u redu, će se zavrata, će se upati. Ako oni ne znaju isto tako kako će postupati. Ako nije u, re, u redu porodica, čovjek izađe iz svoje kuć, kuće, ništa je pjanost kada, je čovjek pijan. Izađe ne zna kud voda, kud sam krenuo pomisli, u sebi, kud ja ovo vodam, šta ja ovo radim. Problemi kućni, niste možda čuli i nećete ih ništa ko voda, inša Allah. Problemi veliki tu nastupaju. Allah je u suri Bekari kad govori o problemima rastave, braka i tako dalje, u centru tih problema spominje jedan ajet. A to je ajet Hafidu ala salavati. Pazite na namaz. Ja nemojte ti problemi da vas odvedu od namaza. U centru tih problema spominje ajet o namaz. Čuvajte namaz. Nemojte da vas to zabavi od namaza. Čuvajte. Pitanje o ženama taj. To obuhvata pitanje o jetinima, o nasljednom pravu, suratom Nisa govori, i tako dalje. Govori o odnosu muslimana prema židovima i kršćanima. To je vanjsko uređenje prema, prema drugima i o odbrani muslimana i danjem napredovanju, a to je o džihadu govori. O tri najbitnije su teme se govori u toj suri. Između ostalog, govori se, pošto je to sura, o uređenju društva muslimanskog, govori se o jednom vrlo bitnom odnosu koji mora biti među muslimanima. Odnos vladara prema podanicima i podanika prema vladaru. Inna Allahe ya'murukum an to al-amanati ila ahliha. Allah vam naređuje, to je govor vladarima. Allah vam naređuje da emanete dadnete onima kojima pripadaju. وإذا حكمتم بين الناس كتسوري تمجو أن تحكموا بالعدل بسوري تفرادنا إن الله دعنا يعظكم به دين الله صلى الله صادته إن الله كان سميعا بصيرا آه، الله سمكوا يسفجي sad govori podanicima ja i ljudi koji vjerujete Ati'u Allahe wa Rasul, slijedite Allaha i njegovog poslanika, wa ulil emri minkum i vaše prvake. Ulema, islamska, posebno mufesiri, tumače ovaj ajet i kažu prvaci, to je na prvome mjestu ulema. A na drugome mjestu to su vladari koji rade po Allahovom zakonu. Jer nema poslušnosti je od Allahovih stvorenja u onome u čemu je nepokornost stvoritelju Allahu Đelešanu. Dakle, kad neko drugi naredi nešto što je Allah zabranio, nema u tome slušanja, bio to roditelj, bio vladar, bio ne znam ko. Jer niko nije preći od Allaha. Nama nije dozvoljeno da kažemo, vala ova je preći od Allaha. I to ne bismo nikada rekli svojim riječima, ali ne smijemo dozvoliti da mi to kažemo svojim dijelima, svojim radom. Može reći, vala ja priznajem sve, ali ja drugačiji rad poslije. Ne valja i ne smije se tako rad. Dakle, slijedite Allaha i slijedite njegovog poslanika i one koji su prvaci među vama. U lemu i vladare. Ali jednu svemu? Allah se slijedi neprikosnoveno. I zato kaže, e ti Allahe, slijedite Allaha. Pejgamber Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, on se slijedi neprekosloveno. I zato kaže i slijedite, opet potvrđuje. Mogu je Allah za reći slijedite Allaha i njegovog poslanika. Ne. Slijedite Allaha i slijedite njegovog poslanika. I na trećem mjestu kad kaže vaše prvake, ne kaže i slijedite vaše prvake što bi značilo neprikosnoveno što kažu ima da se sluša. Ne. Hajde, kuranski tekst je precizan. Ne ima harfa suvišnog, niti harpa koji bi trebalo još dodati. Ne. Tačno je Allah znao kako će to I mudro kazati. Slijedite Allaha i slijedite njegovog poslanika i vaše prvake. A nije rekao i slijedite neprikozvojeno. Ne. I slijedite vaše prvake. Dokle kako? To je naša tema o kojoj hoćemo da koja je to granica slijedjenja? Te uleme isto tako kao i vladara i svakoga drugoga starijeg od nas ili učenijeg od nas ne mora biti u svemu učeniji, može u nečemu biti učeniji. Da li da ga poslušam ili ne u dotičnoj situaciji, šta treba da bude predavnom, kakav nizan, kako mjer, kakva mjera treba da je predavnom, da ja mogu izmjeriti je li to u redu ili nije u redu. Fe fi a ako se raziđete u nečemu, فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ Onda se obratite Allahu i njegovom poslaniku. Onda gledajte šta kaže Allah i njegov poslanik. In kuntum tu'minune billahi wal jevmil ahir. Ako vjerujete Allaha i sudnji dan, kako ako vjerujete Allaha i sudnji dan? To je drugim riječima znači onaj uvod koji smo rekli. Ako vjerujete Allaha, ako imate znanja, ako imate imana, iman. A drugo, ako vjerujete u sudnji dan, da ćete polagati račun za ono što ste radili. Dakle, i imam i rad. Ako ste muslimani kako treba, i znate i radite po tome, in kuntum tu'minune billahi jeumil ahir. Ne kaže Allah to ako vjerujete Allah i u meleke i u kitabe, ne. Šahade drugim riječima. Ako ste rekli la ilaha illallah, ako znate i ako radite po tome, ako znate in kuntum tu'minune billah, ako vjerujete Allah, jer to je iman u njega, to je prihvatanje propisa. A ako radite, veljom il ahir, ako ste svjesni da ćete tati pred njega i odgovarati za ono što ste radili. Zalike hajrun wa ahsanu To je bolje. Nego šta? Nego slijedjenje svakakih onih koji će reći drugačije nego Allah i nego Wa i na će imati bolje rješenje. Makar vam na prvi pogled to bilo nerješivo, teško prihvatljivo na neki način, ali vi to prihvatate otvorenog srca zato što dolazi iz pravilnog izvora. Dakle, u ovim stvarima Allah nas upućuje kako treba da postupamo. Da je Allahova riječ, riječ Rasulullaha sallallahu alaihi sallam neprikosnovena. Da se ne smije preko nje prelaziti. I zato Allah Đelešanu počinje suru, suratul huđurat, riječima ja i amanu la tuqaddimu bejne jede illahi wa rasulu wattaku o mu'mini ovi koji vjerujete nemojte prelaziti ispred Allaha i njegovog poslanika bojte se Allaha što znači prelaziti ispred Allaha i njegovog poslanika nemojte raditi po svom nahođenju nego radite po pravom znanju i neka taj rad bude vaš u ime Allaha Đelešanu. Bojte se Allaha. Znajte da ćete odgovarati za to. Dakle, to su principi. U pogledu isla, islama sada ostaje pitanje da se na njega odgovori. Mi ćemo naći među ulemom. Naći ćemo da ima raznih tumačenja ajeta. Više nije govor o primjeri ajeta ili hadisa. Ja, kad znam ajet i hadis, Znači, po tome raditi. I to je opšte prihvatljiva stvar kod muslimana pravih. Ali, ima nešto drugo. Naći ćemo među ulemom one koji za isti, jedan te isti ajet ili jedan te isti hadis nalaze različita mišljenja. To se dešavalo među ashabima, to nije nešto posebno. Ali mi imamo mišljenje koje je zasnovano i mišljenje koje nije zasnovano, koje ne ima svoje osnove. Kako to da poznamo? Šta je u tome ispravno, a šta nije? Jer i ovaj kaže, kaže Allah, i ovaj kaže, kaže Resulullah, ali Šta od toga da prihvatim? Opšti princip je jasan. Prihvatanje Kur'ana i sunneta. Ali šta ću uraditi kad i ovaj i ovaj, kaže? I svi kažu. Kažu, ima neki deli, ima neki dokaz podijelili se židovi na 71 frakciju, podijelili se kršćani na 71, podijelili se ovaj umet na 73 frakcije, stranke, partije, grupe, društva, organizacije, kako hoćete, zovite ih. Svaka ima posebno svoje mišljenje, svaka ima nekakve svoje programe akineske, vjerske, koja je to ispravna. Onda kao da kaže Rasulullah Ali sam prijetnju, pa kaže sve će u džehennemu osim jedne. Velika i teška prijetnja. A pa sad ga upitaše koji je to Boži poslaniće? A onda im odgovara oni koji budu kao što sam ja danas i moji ashabi. To je odgovor. Ja sam odgovor. Na postavljeno nam sada pitanje. Kako postupiti u dotičnoj situaciji kada mnogi ajete od tih frakcija takvih koji upotrebljavaju ajete kao dokaze, upotrebljavaju sunnet kao dokaze šta treba u tom slučaju da učinimo. Ko bude onako kako sam ja i moji ashabi. I uvijek potenciram i ponavljam da izučavanje sire biografije Resulullahove sallallahu alaihi ve sellem ima mnogostruke svoje fajde i koristi. Između ostalog da upoznamo praktično kako je Resulullah sallallahu alaihi sellem primjenjivao islam kako je živio na ovome svijetu kroz kakve je sve teškoće prolazio i kako je nalazio rješenja za konkretne probleme koji se i nas tiču. Otprije smo već spominjali i naglašavali da on nije došao tek tako. Mi smo svjesni te činjenice, ali kad dublje razmislimo, mi često zaboravljamo. Šta to znači? Jer mi izabiremo kad ćemo doći na ovaj svijet. Ne odlučujemo ni mi, ni naši roditelji, ni iko na dunjaluku. Jedini Allah je lešanu. Tako je Resulullah ali sam sam. Nije došao od sebe tek tako na dunjaluku. Te i te godine se rodio, tada učinio liđu strepa Allahovom planu i programu. Po njegovom kaba'u i kadaru. I šta je sada? Pazite. Došao je u određeno vrijeme, u određeno mjesto, među određene ljude i u određene situacije. Sve mu je Allah to pripremio. Treba da prođeš kroz sve te događaje. Da bi tvoj život bio primjerom ljudima do kijametskog dana i da ništa u svome životu ne propustiš, a da to praktično ne primjeniš i pokažeš ljudima kako treba da bude. I zato ćemo ga da je u mekanskom periodu 13 godina proganjan bio. To je primjer ljudima kako treba u dotičnim situacijama. Kada islam, kada muslimani budu poklađeni u određenom mjestu, u određenom vremenu, kako treba da se ponašaju, što treba da radi. Pa onda hijra, Hijra muslimana u Abesiniju, pa vraćanje, pa hijra Rasulullahu u Medinu, pa nakon toga stvaranje jedne čvrste zajednice, pa borba, pa sve šta je bilo i šta se desilo. Sve nam je to pouka, do jamečkog dana. I zato, kada vidimo ta razilaženja, najbitnije nam je da se vratimo na praksu Rasulullahu a.s. da se prisjetimo da li ima nešto slično u njegovom životu od tih događaja koji su se desili da možemo to uporediti sa ovom današnjom našom situacijom i sa konkretnim problemom. Mi ćemo ovdje samo navesti neke primjere da bismo vidjeli kako se nalaze rješenja za dotične situacije. Pogledajmo. Nije to tek tako preneseno nama. Nije to tek tako se desilo. Došli su Rasulullahu a.s. jednom prilikom i rekli mi da ćemo ti, ako ti je stalo do toga, vlast u neki. Oženit ćemo te prvakinjom našom. Sakupit ćemo ti toliko imetka da ćeš biti najbogatiji među nama. Da ćemo ti vlast, postavit ćemo te krajem našim. Samo pod jednim uslovom. Nemoj to govor što govoriš. Nemoj to širiti On od svog edeba i ahlaka sačekao je dok oni završe taj svoj govor. Da je on to rekao svome Aniđi, Ebu Talibu, koji je došao ispred tih mušnika koji su ga poslali da prenese svome vratiću da mu prenese tu poruku prvaka Kureša. Bilo kako bilo, rekao je Resulullah a.s. na tu ponudu. Kada biste mi dali, a vi znate vrlo to dobro, kada biste mi dali sunce u desnu ruku, a mjesec u lijevu, ja se ne bih odrekao onoga što mi je Allah Đelešanuhu dao da obavljam. Ne biste odrekao ove vjere Drugim riječima kao da im kaže, slušajte mi dobro. Ja neću da se vi mučite oko toga, puno. Ja ću vam ukratko reći. A vi ste dovoljno pametni da možete shvatiti i razumjeti. A ako nećete, onda se način, Evo vam primjer jedan. Ne samo to što vi meni dajete, tu vlast. Ne samo taj imetak, taj položaj i sve ostalo što spominjete, nije važno. On neće čak ni, ni da ga spomenete. Nego kaže, kad biste mi dali i sunce i mjesec. Šta kaže? Kad biste mi dali, kada biste mi nudili i ono što mi ne možete dati i ono što ne imate. Biva, bolje vam je šute. Nema fajda od toga što govore. A kad biste mi dali i sunce i mjesec, a vi to ne možete dati, ali pretpostavimo. Kad biste mi to dovatili toliko znavu da imam. Da se ja odreknem ove vjere, ja se nije neću odreći. Dakle, džaba, nema fajda od toga. Izvješuje. Zašto? To je mogao šeitan vrlo lako doći da kaže slušaj, pa oni ti daju vlast. Kad dobiješ vlast, kad budeš gospodin među njima, sad prvo si bio Emin, tako ste zvali, pa kad si proglasio poslanstvo najgorim imenima, govorili o tebi. Sad kad bi ti postao vladar, oni bi tebe poštovali. Oni bi tebi často davali. I onda je tebi lako da širiš vjeru. Kad bi imao i metak, mogo bi im taj metak podijeliti, pa će oni tebe zavoliti, pa će ovo biti, pa će ono biti. Ništa. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك به علينا وكيلا Šta znači to? Dakle, nismo učvrstili na pravome putu, umalo, ne daj Bože, mogao si im popustiti. Kako popustiti? Da popustiš u tome daleto, u širenju islama, da ušutiš, jer nije samo greška reći krivo. Mi ne govorimo o, ti, o takvim ljudima uopšte. To je jasna stvar nego je greška ako znaš hak i istinu, da tu istinu ne širiš, da ušutiš. Resulullah a.s. kaže, onaj ko zna istinu, a ne govori je, to je kao šeitan kome su ude stavljene. Dakle, tolika je opasnost toga. A Allah Đelešanu kaže u Kur'anu Kerimu, ono, oni koji kriju, ne oni koji tumače krivo. Pusti njiha se riješena stvar, gotovo je, s njima. Ne oni koji prihvaćate ovaj islam. Ostavi ih, pusti to. Nek oni koji šute, samo šute. Pa Bože, zar neko može biti kažnjen za ono što nije uradio? Tačno može biti kažnjen. Zato što nisi uradio ono što sam ti naredio. Zato što si tom šutnjom zarađivo. Jer ti je na neki način ta tvoja šutnja plaćena. Hak i istina se mora dostaviti kad bi glava išla s ramena. Jer to je iman. Vjeruješ u Allaha i vjeruješ u njegovu nagradu. A drugi ne vjeruju ni u Allaha ni, ni u njegovu nagradu, ali ti dođu i kažu, e, drugačije je. Drugim riječima, kažu ti nije to što Allah kaže, nego ovo što ti ja kažem. Dunjaluk je ovaj, kad prođe Dunjaluk, nema više ništa. E, ima vala. Nije tako ko što vi kažete. I ne smije čovjek u tome popustiti. I kažemo da je sina, upravo taj put saznanja života Resulullahovog sallallahu alaihi Kako je on postupao? Šta je radio? Kroz kakve je sve probleme prolazio i kako je iz njih izlazio? Ovo je jedan primjer kako su pokušali mušici da zavaraju Resulullah alaihi i kako im je on odgovorio. Kaže Allah za da te nismo učvrstili da je Bože ti bi skrenuo. Jer njemu je bilo žao. Noći nije prostavao. Teško mu bilo. Zato što njegov narod ne vjeruje, jer je svojim očima vidio od svoga imana čvrstog, kada mu Allah kaže Inne džehenneme kanet mirsada. Džehennem je pripremljen gotovo. Već je stvoren, pripremljen. Kogod ne vjeruje, on kao da ga vidi svojim očima u džehennemu, bio ovaj, bio onaj, bio mu drag kakav god bio. Žao mu bilo. Teško mu bilo. Ima li kakav način da ja te ljude vamo silom se ne može to. Silom se ne otvaraju srca. Nego zatvaraju šta? Šta, šta je, mogu raditi ja kao Allahom poslanik? To je mislio. I na često mjesta. Allah Đelešanu u, u kaže Umalo da ti sebe uništio nisi. Malo je samo da ti sebe uništiš. Kako da te uništiš? Od te brige, od te tuge, od te teškoće. Jer gore briga i teškoća ubija ne nego bolesti kakve. Čovjek od brige i od teškoće može objeliti, može oboliti i svašta drugo. On je prolazio kroz to teško stanje. Kroz stanje te tuge što njegov narod neće da prihvati hak istinu. Kao da ih je vidio u džehennavu. Pozivao ih u to. Teško je bilo zbog tu njihovog kufra. Došli su isto tako i rekli mu hajde makar da te nagodimo. Ako ne skroz ostavi, hajde ostavi da mi jedan dan obožavamo Allaha Đelešanu, samo Allaha, a drugi dan pusti nam da mi ove naše malo kipove obožavamo. Zašto to? Šta im koriste ti kipovi kao kipovi? Koriste im dunjavički. Jer toliko toga tako misle, smatraju, od toga žije, od toga nije Ne Zaboravili na Allaha koji ih je stvorio, da je kadar, da im dadne Koji im uzme zdravlje kadar je da im vrati to zdravlje, da im dadne ponovo. Ko oživljavaju smrći, on je kadar sve da učini, to je jedini Allah To su zaboravili. Kad su mu došli sa tim prijedlogom, Allah od interveniše. Kul, reci im o Allaho poslaniće, ja ejuhel kafirun, o vi kafiri. To je pogrdan naziv, nije to pohvala. Dragi moj lijepi, čafir je jedan. To su oni razumjeli vrlo dobro kuda im je nož da se te zabije. O kafiri, la a'budu ma ta'budun, wa la entum a'biduna ma a'bud. Ja nikada La a'budu ma ta'budun. Neću obožavati ono što vi obožavate. Wa la entum ma a'bud. Niti ćete vi ikada koji ste inačije i čuli ste Allahov govor. Niti ćete vi ikada vjerovati. Pa teška su to riječi. Wala ene abidum ma adetum, a vi vrlo dobro znate da ja nikada u prošlosti nisam obožavao ono što ste vi obožavali. Pa kako se nadate da ću ja to u budućnosti raditi? Vala entum ma abud, niti ste vi ikada u prošlosti obožavali ono što ja obožavam. Uvijek ste mužnici bili i takvi ćete i ostati. Lekum dinukum valija din, ja ništa samo. Vama vaša, meni moja vjera. Allah tu direktno se umiješao, intervenciju učinio Ne može. Da bude čovječanstvu jasno. Ne može kod Allaha polovično. Način kako ćemo mi u vjeru dostaviti. Uzimamo isto tako iz siri Resulullah a.s. Iz godina onih poteškoća kada su proganjali daje, kada su zlostavljali svakog onog koji je javno islam širio. Naći ćemo kao jedan primjer, jedan otvoreni primjer, jel? Iako tih primjera desetine stotine ima. Primjer je Buzerra, jednog ashaba Resulullahovog, ali sad Koji je čuo negdje u planinama, čuvajući ovce, da se pojavio tamo neki čovjek koji kaže da je Allaho poslanik. I šalje svoga brata jer ne mogu oba dvojica otići, a on hoće da ispita situaciju, kaže ti ideš u Meku, raspitaj se o tom i tome čovjeku, tako je, tako. Jel šta je, kako je, interes to veliki događaj. Ako je istinski poslanik, moramo ga slijediti. Ako nije, o pri sebi, on sebi, ja sebi, nema ništa s time. I ovaj ode pri ulasku u Meku Pitaju ga ti mušici. Dakle, to je ono što danas nazivamo informativna blokada. Ne daju da se istina proširi. I kažu, što ti dolaziš vam? To je granica, došli na granicu, pasa, da vidim šta hoćeš. Kaže, ja sam čuo da se tu pojavio čovjek koji tako, tako, tako kaže da je Ozi i poslanik da ga je Bog poslao, da to me interesuje. Kaže, djava si došao, vraćaj se. Nema pa ide toga. Tako, nalažu, nalažu i čovjek vidi šta je, kako je, ne vrijedi, ode ja nazad. Vrati se ovome svome bratu, kaže šta je bilo, tako i tako kažu ljudi. Pa nisam te ja zato poslao, ja sam čuo da nešto kaže, ja hoću da ti njega vidiš, da ga pitaš, da njega ispitaš. Nisi ništa uradio, ode ja s Čuvaj ti ovdje. I krene Ebu Zer. Uriđe u Meku, da se gdje pita, naiđe na Aliju radijallahu anhu, kaže gdje je taj i taj, tako i tako, koji kaže, pa kaže, eno ga tamo, vidiš ga u džami, sjedi džami, kad kažemo to je Harim i Šerik, jel da kjada, iza da je kjada postojala. I priđe Ebu Zer Resulullahu u tim teškim momentima, kada se dava nije smjela širiti, kada je to nešto bilo zabranjeno, mu i porazgovara sa Resulullahom a.s. vidi iz njegovog govora, iz njegovog ponašanja, vidi mu se iz da je to Boži poslanik a.s. I prima tu islam odmah. I kaže, Boži poslaniće, ja ne mogu se strpiti, ja to moram kazati, ja to, nemoj, prebit ćete, hoću illa i ustane i kaže šehadet, la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah. Kad su ovi čuli kao da su jedva čekali da nešto se desi, odmah na njega navali i isprebijaju ga svega tako da je jedva živi u glavu. Pogledajmo teške situacije. U tom slučaju, je postavimo sebi jedno pitanje, je li, je li Resulullah ali isto to vam bilo teško u tome momentu? I kako mu teško bilo? Srce mu se što se kaj cijepalo. Ne može podnijeti, uradio bi nešto, ali nije vakar. Sada pa da uradi. Približe čovjeka bi gajri se kaže, bez nikakvog prava, bez nikakvog razloga. Šta vam smeta? Njegova stvar ako je primio islam. Ne, smeta takvim. Nije mogao Resulullah u tom slučaju ništa snagom učiniti. Dova tu ima, svoj utjecaj. Ali dova je normalno u granicama Allahovih propisa. U tome periodu Allah Đelešanu nije odredio borbu. Što znači da je ustao on ili neko da saba i da je rat tu nastupio. Muslimani bi skroz bili uništeni u tom slučaju. Ne, nije još tada vakat bio. Prolazi pored porodice Jasirove. Jasir, njegova žena, Sumedija, Ammar, Ammar ibn Jasir, čuli ste da to poznatog Njegova E, njegovi roditelji, otac i mati. Pate i mušici na tome suncu, vrelo mekankom. On prolazi svira govori, pored njih, takvi napačenih i kaže im sabran ale jasir ke inne meu'idakumul dženne Držite, sabor porodica Jasirova vaše mjesto u džennetu. Nadajte se džennetu. Kasnije, pogledajmo sire, pogledajmo životopisa Rasulullahovog ali se sram. Poredeći ovakav položaj Islama, poredeći muslimane u mekanskom periodu, mi možemo vidjeti sada jednu razliku kada ga upojevimo sa medijskim periodom. Žena izlazi u čaršiju i oni židovi, trgovci i ona čaršinska svjetina kad vidiš muslimansku ženu kao poluletni vukovi neko hoće da je očiva, pojede neko na drugi način ali jedan žido je smogao snagi da joj zaveže taj njen džilbabin, taj njen pokrivač, za gornji dio njene odjeće kada je sudila i prodavala u čaršiji robu. I izmakao se, podsmijavajući se, toj muslimanki, njenoj nošnji, njenom dinu, njenom Rasulullahu, Allahu, svemu što, što je vezano za islam čekajući šta će se desiti. A i ostali to kao da teferiše u tome. Kad je žena ustala, otkrila se na taj način. Pokazalo, pokazalo se žene ono što se normalno ne, vidi na ulici. Kada je to vidio musliman, skočuje da odbrani tu ženu. Musliman nije joj ništa u rodu, ali ne može podnijeti da žena muslimanka bude ponižena radi svoje vjere i u tome komešanju ubili su toga muslimana. Kada je Haber došao do Resulullah a.s. rat diže vojsku sprema i idu da se kazni to jer to je udar na islam muslimane nije to stvar što je jedna žena ponižena što jedna osoba omalovažena, već je to stvar islama, zato što je ona, zato što je to s njom učinjeno, zato što je muslimanka. Pogledajmo svih tih događaja i naših današnjeg stanja. Kako je nama raditi? Nama je sada da se upoznamo sa tom silom, da vidimo kako je u određenim trenucima Rasulullah ali radio kako je postupao i moramo biti svjesni jedne činjenice da kada uradimo onako kako od nas vjera zahtjeva, bilo da se radi o pokrivanju, namazu, e, uopšteno o svim našim radovima, djelatnostima, aktivnostima, kada uradimo onako kako nam Allah propisuje, pa nas nekakvi ovo dunjalučki, tako rekuć, musibeti zadese. Ovaj mi je duće bio alba, prijateljica sad me ne voli nešto, sad me kog gleda, sad ovako, sad onako, nemojmo da nam je to krivo, zašto? Zato što sam postupio pa Allahovom propisu gotovo, bilo pravo ljudima i ne bilo. Muslimani kad su jaki, imaju svoj status. Kad su slabi, znaju isto tako kako će raditi i u svakom slučaju mi znamo kako ćemo raditi, kako treba da radimo. I na prvo mjesto, Allah će Resulullah a.s. njegov je primijenio propise Allahove, a nakon toga treba da slušamo, dužni smo slušati u lemu, kada kažu one koji poznaju vjeru, koji tumače po Kur'anu i sunnetu, kada kažu i kada obrazlože, kada objasni propise Islama u granicama Kur'ana i sunneta. U tom smislu, Resulullah a.s. nam kaže, men jaiš minkum ba'di fa se jara htilafen Ko bude živio poslije mene, vidjet će mnoga razilaženja. Mi smo rekli da, da ove riječi njegove ne odnose se na razilaženja među kafirima, ne se razilaze i dabo da se razilazi do kiametskog dana. Nikad se ne To nije muškile, to nije problem, to je hajr. Pa Bog da se zavratove fatali. Ali drugo je nešto problem, ja sam vas Resulullah, ali sad vas samo upozorava. A to je pitanje našeg muslimanskog razilaženja. A to je našim neprijateljima i dušmanima. Do toga je njima stalo da nas razdvoje, da nas podijele, da nas, rastavi i da onda mogu raditi, da se razilažimo. Da mjesto da mi njih bijemo, da se mi muslimani međusobno bijemo, a da oni sjede i da te periče samo. Da gledaju kako mi jedni druge ništimo. Ko bude živio poslije mene vidjet će mnoga razilaženja. Što da radim Allah poslaniće? Reci nam. Alejkum bi sunneti. Držite se mnoga sunneta. Normalno držite se Kur'ana i sunneta. Kur'an je jasan. Uopšteno Kur'an govori o stvarima, ali sunnet i praktično kaže. Nije to sunnet tek tako, hajde po sunnetu radi pa ako uradiš lijepo i ako ne uradiš ne imaš grijeha. Ne, ne, ne. Sunnet je život praksa Islama, to je sunnet. Ako bi smo uzeli samo za Kur'an, ne bismo znali kako ćemo klanjati, kako ćemo postiti, kako ćemo hađu obavljati, ništa. Kur'an su opšta načela, vjerozakonik, zakon, pravo, ali sunnet ga je razradio, sunnet je praktično pokazao što treba da radim. I zato Resulullah ali sato selam ne dulji u govor ko što mi duljim. Ne, u njega su kratke riječi, vrijedne riječi, kad koju kaže na mjestu. Ne treba ništa iz dodatno oduzeti. Mi malo poslije smo se udajili od tog zlatnog doba Islama Moramo se proširiti u govoru, moramo malo više pojasniti, jer grijesi utiču na naše duše, utiču na naš mozak, na naše znanje, na naše srce. Pa treba ono što si mogu reći za 5 minuta, to treba reći u 50 minuta. Možda će doći drugi vakat kad će treba ti više govoriti. Jer je suma ali sad salam kaže hajru kuruni karni, summa jeluna, um summa jeluna. Najbolje stojeće moje. Zatim oni koji dolaze, zatim oni koji dolaze i tako nastav zaljeti. Do u dan, Sve slabije dolazi. Sve tanje i tanje. Dok ne dođe, ko se kažemo hadisima, neće nastupiti sudnji dan dok na zemlji ne bude, dok na zemlji ne budu ljudi podali ne znajući la ilaha illallah. Ne znaju. Ili će govoriti, čuli smo naše pretke da su govorili nešto la ilaha illallah. Ne znam šta je to. Dakle, kijametski dan će nas ubiti na one najgore, na one koji nikakve vrijednosti ne imaju. Na takve dolazi kijametski dan. Halikum bi sunneti. Držite se moga sunneta, moje prakse koja praktično islam tumači. Wa sunneti l'hulafa ir rašidina i ba'di. I sunneta hulafa ir rašidina ispravnih muslimanskih vladara, a to je u drugim hadizima pojasnio koji su to, zapravo pojasnio koliko će biti ta pravedna islamska vlast, koliko će trati godina. Kada se uzme i tačno podijeli po godinama, izađe da je to vlast prve četvorce halifa. Ebu Bekra, pa Omera, pa Osmana, pa Ali. Dakle, praksa ta nam treba da bude uvijek uzorom u našem životu. Abdu alejha bin nevađe. Ali nije to dovoljno. Pazite. Pazite ovo vrlo dobro. Kad kažemo da Resulullah a.s. uatije djevami al kelim. Šta to znači? Allah mu je dao da njegova jedna riječ ima desetine značenja. Ne različitih značenja. Može i ovako, može i Ne to nego ukratko kaže puno toga vidimo da onda u ovom hadisu ne spominje Kur'an zato što se to podrazumijeva neko će uzeti za sunet a ostaviti Kur'an nije normalno nije moguće zaviti uopšte to Dakle, kaže, držite se, šta je rješenje? Kaže, držite se mog sunneta. Što se podrazumijeva, držite se Kur'ana, normalno. Šta dalje? I ona ona i Rašidina, znači da je vrlo važno. Zašto? Hulefaj Rašidina. Zar nije dovoljno? Zar nije dovoljno da se držimo sunneta Rasulullahovog ali i sela? Što sad da se držimo sunneta Hulefaj Rašidina? E zato živ bio što ima ljudi koji proklinju te Hulefaj Rašidine. A na njima je sa Allahovom pomoću očuvan Islam. Sakupljan Kur'an, čuvan sunnet i džihad vođen na njihovim rukama. I oni koji hoće na jedan podao način da sruše islam, govore protiv tih prvih ashaba. Ako pitamo kršćane koji su najbolji ljudi, reće oni koji su uz Isusa. Židove kad pitamo koji su najbolji ljudi, reće oni koji su uz Mojsija. Muslimani normalno najbolji ljudi su ashabi. Ali ima oni koji kažu ne, to su najgori ljudi. Ne uzme I kao da nam Resulullah ali kaže to i to će se desiti. Kako to? Otkud mi možemo to tako tumačiti? Vrlo jednostavno. Zato što nas je obavijestio Resulullah u svojim hadisima da će se poglaviti takve sekte koje će biti opasne po islamu. Koji će, koji se predstavljati muslimanima, ali sa islamom nemaju ništa. Jer islam nije forma. Islam je i suština i forma. Jer islam nije samo riječi, nego je i dijelo i primjera. Islam nije izmišljanje novih stvari, nego je islam slijedjenje. I tebi ovo, o tebi tebi ovo. Slijedi se, ne može izmišljati novo. Jer je rekao da će se pojaviti. Jer je rekao za neke stranke, za neke grupacije koji će govoriti za sebe da su muslimani koji su izašli iz islama, rekao da ćete pojaviti. Tako i ovdje u ovome hadisu. svata da njegove riječi nisu uzalud rečene. Držite se moga sunneta. Jer o značenje ovih riječi. Ne kaže Kur'an jer podrazumijeva se Kur'an. Dakle, držite se moga sunneta. Dovoljno. I držite se sunneta huleta i raširina. Ne dajte iko da vam okaja tu generaciju. Radite ko što su oni radili i na hajru inšallah. Je li to dovoljno? Ima još jedan šart. Koji je to? Addu alaiha bin nevađid. Nije se Resulullah alaihissalatu u ovom hadisu zadovoljio s time da kaže slijedite i gotovo. Ne. Slijedjenje kazao nam je na način kako? Šta? Kao što nam je rekao šta treba da slijedimo? kaže nam i kako treba da radimo. I nije se zadovoljio da nam samo kaže slijedite i gotovo stvar. Ne. Primjerom nam, primjerom nam pokazuje. Pa kaže, čvrsto se toga prihvatite. Abdo. U arapskom jeziku znači zagristi nešto. A kad čovjek zagrize, je to lako zagriza? Ne. Nešto čvrsto i nešto jako zagrize. Drugo, idemo, tumačimo ovaj hadis riječ, riječ, riječ po riječ. Da bismo ga shvatili, jer nije ništa uzalud rečeno. Allah ga je učio, pa ga je lijepo naučio. Allah ga je odgojio, Allah ga je odgajao, pa ga je lijepo odgojio. I ko se može bolje od njega pohvaliti da ima bolji odgoj i veće znanje od njega. Kad ga je njega, bi rekao Allah odgajao i učio. Pa kaže, držite se, zagrizite praktično na njih nevađin to su zubi očnjaci to su najjači zubi dakle toliko se čvrsto držite toga neće vam biti dovoljno zašto nam ovako govori pa zato što se ovo tiče umeta zato što se ovo tiče dženneta i džehennema, našeg ustanka, našeg života, mi nemamo drugog života na dunjalu kada dođemo. Kako radiš, tako ti je. Šta pa zasiješ na dunjaluku, to ćeš, to ćeš poznati na ahiretu. Ne, ništa se drugo ne nadaj. Niko drugi neće doći nije sve pa podgovarati za tebe. Niko drugi tvoje grije neće pomijeti, niti će tvoje rabo uzeti. To što zaradiš, to je tvoje. Zašto vam to govori? Zbog velike važnosti. Neće biti dovoljno da vi samo tek tako slijedite. Ne. Već se čvrsto držite kao da zubima očnjacima to prihvatite jer će takvi drugim riječima fitneti nastupiti da onaj ko bude se držao ali to njegovo držanje bude olako da se lako moći otpasti i zato kaže va'tasimu Allah čvrsto se držite Allahovog užata i ne se razjedinjavati jer ti fitneti mogu dati ko, se lako prihodi toga da može vrlo lako i držite se kaže moga sunneta i čuvajte se bidata, pa im ne kulle bidatim balale, no kulle balaletim finnar. I ukazuje nam nakon toga na jednu vrlo opasnu činjenicu, a to je na vrlo jedan opasan postupak, a to je izmišljanje novotarija bidata Sve ono što je mimo Islama, sve ono što Resulullah alim sad nije radio, ni mi ne smijemo i ne treba da radimo. Jer je svaki bidat balalet a svaki zalajet vodi na uzubillah. U džehennem. Na tramputicu. I zaista kad ovo ne razmislimo, naći ćemo kroz ove ajete, kroz hadise i kad dobro razmislimo njihovo značenje, jedan jasan odgovor kako mi treba i mora da postupamo u našem svakodnevnom životu kroz fitnete i iskušenja kroz koja prolazimo. Jer je i Allah odredio da živimo u ovome vremenu i odredio nam događaje koji će se dešavati kroz koje moramo proći da bi nas ispitao. Subhanak Allahumma bihamdika, an la ilaha illa anta, istakfirka.